Monda Tago de AFABLEZO Nun tempe oni fixas speciala in tagoin por plei diversae temoi. Tago de la libro, tago de la esperanta libro, tago de folcloro, tago de infanoi, tago de patroi, tago de patrinoi, ec tago de geavoi. La listo estas sen fina, se ne paroli pri la tagoi dedicitai al catolicae sanctuloi. Quelcae el tiui datoi ec farigias feriae in multae landoi, exemple la Cristnasco cae de Universala Fratezzo, la unua de januaro. La intenso certe estas tute laudinda, nome memorigi la homoin pri positivae sociae sintenoi. Pri la efficetso de tivui memorigiloi mi iom dubas, sed la afero sonas tir simpatie che ne eblas critiqui tion curiosan cutimon en nia moderna mondo. La dectria de novembro estas Mondatago de Afablezzo, starigita in la iaro 2000 post conferenzo en Tokio. Transire de la dudeca al la dudecunua iarcento, la homoi ec consciis che la homoi rilatoi ne estas tute sanae cae harmoniae tra la mondo. Nome che existas troda, ne necessae conflictoi, rivalezzo, disputemo, contrauemo, cae ne toleremo inter ni. Mancas consentemo, compatemo, respecto, interesigio pri malsamai pensmanieroi. Ali flanque, afablezzo estigas afablezzon, bon volemo, bon volemon. Iu pli mi clopodas compreni mia naibaron, DESPLI pli crescas la chanso che ANCA li comprenu min. Ne temas pri sciablona sentimentalezzo au bigota religiemo, sed pri realisma strategio por pli sana convivado. Oni raitas dubi pri tiai ideoi, sed civi consentas che afablai gestoi nenion malbonan povas alporti al iu ain. Ie la tago de afablezzo multe revuoi cae giornaloi publicigas listoin da proponoi pri afablai agoi en la ciutaga vivo. Certe ne por unu sola tago en la iaro, sed por ciui tagoi en cies vivo. 1. Salutu neconaton sur strate. 2. Donu vian locon al alia homo en la vizo, exemple en banco fitseio. 3. Lasu pagitan cafon por neconato en la cafeio. Quart, urdigu la scribotablon de via collego antaulia alveno en la laboreio. Quin, colectu rubajon surstrate strate quiam vi piediras. Ses, proponu helpon al malionulo. Sep, petu pardonon vi iast sies de quiu. Oc, scribu sur carto positiva in vortoin, cae al fixu gin alla messag tabulo en via laboreio. Nau, prenu floreton en la JARDENO cae donatsu gin al amico. Dec, laudu iun personon PROBONE farita laboro. Shainas al mi che tago de affablezzo bone congruas cun la esperantista maniero compreni la mondon.